Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya ve musalin. Ala seyyidina nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şirah li sadri ve yassir li emri. Ve ahlil nugdeten min lesani yafkahu qavl. Allahumma alifani bima allamtani ma'alimni ma e, yanfa'un ve zinni ilme. Birinci, qardaşlarım, ilk növbədə özümə, sonrasını hər birinizə Allah subhanətə aldan <clears throat> haqq təqvası ilə qorxmağını hiss edirəm. Həqiqətən də çox böyük olan Allah Subhanahu taala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Allah Subhanahu taaladan qorxmaq isə onun bizə əmr etdiklərini yerinə yetirmək və bizə qadağan etdiyi şeylərdən çəkinməklə bu sifətə <clears throat> nail olmaq olar. Və bilin ki, qardaşım, Allah Subhanahu taala bizlərə bir çox fərzlər əmr etmişdir və bu fərzləri yerinə yetirməyi hər bir həddi buluğa çatan müsəlmanın üzərinə Allah Subhanahu taala vacib etmişdir. Bu fərzlərdən e, gündəlik olan 5 dənə namazdır. Həmçinin Ramazan ayında olan oruc, zəkatdır və həcdir. Və <clears throat> bu fərzləri bizlərə Allah Subhanahu taala əmr etmişdir ki, hər bir həddi buluğa çatan insan e, bunları artıq etməlidir, bunlar üzərində mükəlləfdir və bunları yerinə yetirməlidir. Və E, bu günləri inşallah Allahın izni ilə e, bir fiqhi məsələdən söhbət olacaq, danışacağıq. Yəni bu da e, nafilə ibadətlər barəsində olacaq. Nafilə ibadətlərin içərisində olan əsr namazından öncə və sonra qılınan sünnətlər barəsində olacaq söhbət inşallah. Nə üçün məs əsr namazından öncə və sonra olan iki sünnət barəsində? Çünki bu barədə suallar çox olur. Görürəm, çox soruşurlar ki, əsr namazından öncə sünnət var, yoxsa yoxdur? Əsrdən sonra sünnət qılmaq olar, yoxsa qadağandır qılmaq? Yəni, Allahın izni ilə inşallah, yəni qısa da olsa bu risalədə Allahın izni ətraflı şəkildə bu məsələyə toxunacaq və hər bir şeydə aydın olacaq. Çünki Allah çox şükürlər olsun ki, mənə də müəyyən məsələlər var idi, qaranlıq idi bu, bu məsələdə əsr namazından öncə və sonraki sünnətlər barəsində. Lakin bu risaləni oxuyandan sonra Allah şükürlər olsun ki, hər bir şey açıq aydındır. Və e, sözsüz ki, ilk növbədə onu demək istəyirəm ki, həqiqətən də namazın dəyəri, qədir, qiyməti İslamda çox böyükdür. Çünki namaz İslamın dayaqları, dirəyidir. Və namazsız bir insan müsəlman təsəvvür, təsəvvür olunmur. Və Allah Subhanahu taala hər bir müsəlmana həddi buluğa çatan üzərinə bunu vacib etmişdir, fərz etmişdir. Allah Subhanahu taala ibadət etməyi. Ona görə də hər bir həddi buluğa çatan hər bir müsəlman Allah Subhanahu taalanın qarşısında əyilməlidir və ona ibadət etməlidir. Çünki Allah qorxusun. Allah Subhanahu taalaya ibadət etməyən bir kimsə onun yeri Allah qorusun öldüyü zaman Allah Subhanahu taala ömründə bir dəfə də səcdə etməyibsə o insan cəhənnəm əhlindandır. Necə ki Müdassir surəsində Allah Subhanahu taala buyurur ki, onlar cəhənnəm əhlindən soruşduqları zaman ki, sizi bura nə salıb? Onlar dilər ki, biz namaz qılanlardan deyildik. Namazın fərziyyətini inkar etməyibsə əgər o insan, namazın fərziyyətini əgər inkar etməyibsə, hansısa bir təmbəllik səbəbləri üzür gətiribsə, bu insanın kafir olub olmamasında alimlər, İslam ümmətinin alimləri ixtilaf ediblər. Artıq o namaz qılmayan insan çəkinməlidir, qorxmalıdır Allahdan ki, alimlər onun üzərində ixtilaf ediblər ki, o kafirdir yoxsa yox. O müsəlman qəbristanlığına dəfn olunmalıdır yoxsa yox? Onun cənazəsi yuyulmalıdır yoxsa yox? Artıq o insan bundan həzər etməlidir, qorxmalıdır. Allah qorusun, ibadət üzərində ölməyən bir kimsə, Allah subhanətə Allah ibadət etməyən, səcdə etməyən bir kimsə, hər günü, hər saniyəsi o günah qazanır o insan. O insan hər günü, hər saniyəsini belə günah qazanır, çünki Allah taalanın əmr etdiyi o fərzi yerinə yetirmədiyinə görə. Və <clears throat> e, Allah subhanət hala bu 5 fərzi hər bir müsəlmana həddi buluğa çatana fərz etmişdir. Bu fərzlə bərabər Peyğəmbərimiz Muhammed s.ə.v bu ümmətə bəzi sünnətləri və nafilələri də əmr etmişdir ki, bunları yerinə yetirmək. Və bütün bu nafilələr, bütün bu sünnətlər sənin o fərzlərdə etdiyin o qüsurları, xətaların yerini ötəcək yəni, qiyamət günü inşallah. Və sənin tərəzində əlavə olaraq sahabları nə edəcəkdir? Artıracaqdır. Bu sünnətlər içərisində Peyğəmbər s.ə.v-in gündəlik qıldığı 12 rükət ratibə sünnətdir ki, hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v səfər istisna olmağı heç bunları tərk etməzdir. Sübh namazından öncə olan 2 rükət sünnət namazı. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, bu sünnət mənim üçün dünya və onun içərisində olan hər bir şeydə nədir? Xeyirlidir Peyğəmbər s.ə.v buyurur. 2 rükət sübhün sünnəti. Ondan sonra dörd rükət zöhr namazından öncə olan sünnətlərdir. İki-iki qılmaq. Peyğəmbər s.ə.v bunları bizə əmr etmişdir. Həmçin zöhrdən sonra qılınan iki rükət sünnət, məğrib namazından sonra qılınan iki rükət sünnət və işə namazından sonra qılınan nədir? İki rükət sünnətdir. Bunlar Peyğəmbər s.ə.v ratibi olaraq qıldığı sünnətlər içərisindədir. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v bizlərə nafilə olaraq duha namazı var. Sübh namazı yəni gün çıxandan sonra ta ki zöhrə yarım saat qalmışa kimi bu ibadəti etmək olar duha namazı. Harısa 2 rükətdən 8 rükətə kimi Peyğəmbər sallallahu əleyhi əmr edib bunu qılmağı. Və hədislərdə varid olub ki, onun savabı sanki insandır hər gün yuxudan oyandığı zaman bütün əzaların sədaqəsi vardır. 2 rükət duha namazı qılmaq isə bütün bu əzələrin əz əzaların sədaqəsinə nə edir? Ödəyir. Həmçinin zöhr namazından sonra iki yox, ondan sonra da iki qılınan nafilə vardır ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurur kimdir zöhrdən öncə dörd və zöhrdən sonra dörd ürkət qılarsa, Allah subhanət hala deyir, onu cəhənnəm odundan qoruyardır. Həmçinin əsr namazından öncə dörd ürkət nafilə sünnəti vardır ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Allah subhanət hala rəhm etsin o kimsəyə ki, o əsr namazında öncə dörd ürkət qılacaq həmçinin məğribdən öncə iki rükət. Həmçinin azanla və iqamə arasında olan iki rükət namaz. Həmçinin gecə ibadətləri, qiyamul leyl, vitr namazı. Bütün bunları etməklə mömin namazında o fərz ibadətlərində etdiyi o xətalarının, qüsurlarının yerinə yezəcəkdir, qiyamət günü örtəcəkdir və həmçinin də onun üçün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnətinə tabe olduğu üçün onun üçün daha tərazi tərəzisində əlavə olaraq nədir? Savablardır. Və yəni inşallah e, dediyim ki, bugünkü mövzu əsr namazında öncə və əsrdən sonra olan sünnətlər barəsindədir. Və e, bu barədə çox eşitmişik ki, mən özüm də həmişə eşidərdim ki, kiməsə bu barədə sual verildikdə ki, əsrdən öncə sünnət var, ya deyə bilər ki, əsrdən öncə 2 rükət, 4 rükət qılmaq zəif hədisdir. Eşitmişik ki, əsr namazından sünnət, sonra sünnət qılmaq olmaz, çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əsrdən sonra sünnət qılmağı nə edib? Qalağa edib. Bəziləri deyirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v əsrdən sonra sünnət qılıb, lakin bu sünnət zöhr namazının sünnəti olub. Çünki Peyğəmbər s.ə.v-in yanına bir dərsdə qrup heyət gəlmişdi, başı onlara qaçışdığı üçün zöhrün sünnətini qılmır, onu əsrdən sonra qılır. Və bəziləri də deyiblər ki, bu məhz xasdır Peyğəmbər s.ə.və. Peyğəmbər s.ə.və bu xastır ki, o əsrdən sonra sünnət namazı qılardı. Və bəziləri də deyiblər ki, əsr namazından sonra sünnət namazı variddir və bunu Peyğəmbər səsən qılıb, həm söz, həm feil olaraq. Və bütün bunlara inşallah Allahın izi ilə toxunacaq və <clears throat> fikri məsələ olduğuna görə ola bilər ki, kimsə gedib başqa bir qardaşlardan, tələbələrdən, elm əhlindən soruşarsınız və onlar sizə desinlər ki, yoxdur, zəif hədislərdir. Bu ola bilər 100%-dir. Lakin bu günləri mən açıq bir şəkildə bütün hər bir kəsin gətirdiyi, yəni o dəlillərə gətirəcəyi qadağan eləyənlərin də, icazə verilən, verənlərin də və onların bütün dəlillərini qeyd edəcəyi və sonda o nəticəni siz özünüz görəcəksiniz. Və onda da seçim sizin üzərinizə düşəcək ki, necə ki imamın arxasında Fatihəni oxuyub oxumaq olar, yoxsa oxumaq olmaz. Necə ki rukuya səcdəyə getdikdə əllə getməlisən, yoxsa dizlə getməlisən. Bu məsələ sözsüz ki, ixtilaflıdır. Lakin dəlillərin hər iki tərəfin dəlillərini oxuduqdan, öyrəndiyindən sonra sənə artıq o nəticəni götürməyi, içtihad edib oradan o seçimi etmək sənə asan olacaq. Yəni mənim məqsədim də budur ki, bu məsələ daha ətraflı olsun və oxuyan da yaxud dərsə qulaq asan da daha rahat olaraq bu məsələni etsin, başa düşsün. Və deyilir ki, birinci əsr namazından öncəki sünnətə qala gəldikdə Deyilir ki, əsr namazından öncə sünnət Peyğəmbər s.ə.v-in e, söz olaraq, həm feil olaraq varid olmuşdur. Necə ki, bu hədis <clears throat> Əbu Davudda, Tirmizdə, Əhməddə e, səhih olaraq keçməkdədir. Və deyilir ki, İbn Ömər radiyallahu rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurdu, əsr namazını öncə dörd rükət qılan kimsəyə dil Allah rəhm etsindir. Bu hədisin səhih olduğunu Təsdiq edən alimlər içərisində Tirmizi özü, İbn Xuzeymə, İbn Hibban, Əl-Hakim, Əl-Munzir, İmam Nəvi, İmam Əhməd Şakir, Şeyx Albani, Şeyx Muqbir, Abdülqadir Arnaud və Şeyx Arnaud bu hədisin səhih olduğunu öz əsərlərinə nə ediblər, qeyd etmişlər. Bu hədis əsr namazından öncə 4 rükət sünnət namazının olmasına ən böyük dəlildir. Bir çox alimlər bu namazı 12 e, rükət ratibə sünnətlərin arasında saymamışlar. Səbəb olaraq onlar deyirlər ki, 12 e, rükət, yəni Peyğəmbər s.ə.v varid olan ratibə sünnətləri barəsində 12 rükət varid olan hədisdə bu hədisi də eynilə İbn Ömər rəvayət edib. Necə ki, bu hədisi də rəvayət etdiyi kimi. Əsrdən öncəki o 4 rükəti İbn Ömər rəvayət etdiyi kimi, o 12 ilə ratibə sünnətdə o rəvayət edib. Və bəziləri deyir ki, İbn Ömər <clears throat> 12 rükət o ratibə sünnəti Peyğəmbər s.ə.v rəvad etdiyi zaman bu 4 rükəti qeyd etməmişdir orada. Əsrdən öncə olan 4 rükəti qeyd etməmişdir. Ona görə də bu hədisi zəif hesab etmişlər onlar. Lakin İbn Qeym rahimehullah deyir ki, İbn Ömər radiyallahu anh kitabında deyir ki, İbn Ömər ona məlum olan və Peyğəmbər s.ə.v-in qıldığı o ratibə sünnətlər barəsində xəbər vermişdi. Hansı ki, daima Peyğəmbər s.ə.v onları qılardı. Bunu isə Ayrıca olaraq Peyğəmbər sallallahu eşitdiyi üçün Rasulullah sallallahu bu hədisini etmişdir, rivayet etmişdir. İmam Şovqani rahimehullah deyir ki, Neylül Aftar kitabında bu hədis əsr namazından öncə 4 rükət sünnətin olmasının müstəhəbliyinə dəlildir və həmçində bu namazı qılan üçün rəhmətin hasil olması üçün bir səbəbdir. Həmçinin İmam Əl-Mənavi İmam Qazayədən rəvayət edir ki və deyir ki, bu 4 rükəti qılmaq müstəhəbdir Ondan ötürü ki, Peyğəmbərin <clears throat> barəsində dua etdiyi kimsələrin arasına girmək üçün. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v-in bu hədistə necə ki, deyir ki, Allah rəhm etsin o kimsəyə. Yəni, bu duanı e, bu qazanmaq üçün bu dörd rükət sünnəti nə etmək lazımdır? Əsr namazını öncə qılmaq lazımdır. Və qeyd etdiyimiz kimi, bu hədisin səhi olduğunu bir çox alimlər nə etmişlər? Söyləmişlər. Lakin əsr namazını öncə Varid olan iki rükət sünnət hədisi isə Əli radiyallahu anhdan gəlir. Bu hədis isə zəif hədisdir. İki rükət barəsində varid olan hədis zəifdir, lakin dörd rükət barəsində varid olan hədis isə səhidir. Həmçinin hədislərdə keçib ki, Asim ibn Damra deyir ki, bir gün Əli ibn Əbu Talib radiyallahu anhı Peyğəmbərin gündüzlər qıldığı sünnət namazları barəsində Əlidən soruşduq. O bizə dedi ki, siz bunların hamısını onsuz da edə bilməyəcəksiniz. Biz dedi ki, sən bizə xəbər ver. <clears throat> Biz isə bacardığımızı nə edərik? Yerinə yetirərik. Onda Əli radiyallahu dedi. Peyğəmbər s.ə.v sübh namazını qıldıqdan sonra günəşin şərqdən doğmasını gün batan tərəfdə batdığı qədər olan müddət qədər gözləyər və sonra iki rükət duha namazı qılardı. Sonra günəşin şərqdən günorta çıxana kimi e, qalxdığını gözləyər və dörd rükət <clears throat> duha namazını qılardı. Daha sonra zöhr namazına öncə dörd və sonra iki, əsr namazına öncə dörd rükət qılar və iki rükət arasında, yəni o əsrdən öncə qıldığı o dörd rükətdə, ikinci rükətində təşəhüdə oturar, Allahı, mələklərini, peyğəmbərlərini və arzularını olan mömin və müsəlmanları sal sal salamlayardı. Bu 16 rükət olan sünnət namazları Peyğəmbər s.ə.v-dən günortalar qıldığı namazların içərisindədir. Çox az kimsə tapılar ki, bu namazlara əməl etsin və onları daima qılsındır. Bu hədisi Əhməd, Tirmizi, İmam Nəsai rəvayət etmişlər və <clears throat> bir çox alimlər, Əhməd Şakir, Albani, e, Abdülqadir Arnalı və s. bu hədisin səhih olduğunu nə etmişlər? Rəvayət etmişlər. <clears throat> Həmçinin qardaşlar, bu hədisin zəif olduğunu söyləyən alimlər də var. Onlar deyirlər ki, bu hədis Asim ibn Damra tərəfindən rəvayət edilmişdir və Asim ibn Damra özü zəif ravidir və e, zayıf ravi olduğu üçün onun əlidən rəvat etdiyi bu hədis səhih deyildir. Lakin digər tərəf cavab olaraq onlara deyirlər ki, Asim ibn Damra onun barəsində deyilənlərə baxmayaraq etibarlı ravi sırasında sayılmışdır. Bir çox mühəddislər onu etibarlı ravi saymışlar. Məsələn, İmam İbn Məyin, İbn Xuzeyma, İbn Saad Onlar demişlər ki, o etibarlı ravidir. İmam Əhməd isə demişdir ki, o mənim üçün dəlildir. İmam Əl-Bəzzar demişdir ki, onun hədisləri gözəldir. İmam Nəsai isə demişdir ki, onda heç bir problem yoxdur. Bütün bunlar haqqında məlumatı Əl-Mizan kitabında, həm Əl-Kəşif, Əl-Muharrar fil-Hədis <clears throat> kitabında tapmaq olar. İbn Həzər isə Təqribdə adlı kitabında etibarlı olduğunu onun nə etibarlı olduğunu etmişdir, söyləmişdir. Həmçinin Şeyx Albani rahimehullah isə bu hədisin səhih olduğunu etmişdir, qeyd etmişdir. Həmçinin e, digər tərəfin bu hədisin zəif olduğunu üçün deyirlər ki, e, deməli Asim ibn Damra bütün İslam ümmətinin müxalif olmuşdur. Nə üçün müxalif olmuşdur? Çünki deyir, o elə bir hədis rəvayət etmişdir ki, Peyğəmbər s.ə.v-lə varid olan o 12 sünnət barəsində İbn Ömərin rəvayət etdiyi o hədisə müxalif olmuşdur. Çünki əgər əsrdən öncə bu sünnət olsaydı, İbn Ömər bunu nə edərdi? Söyləyərdi. Və ona görə də deyir ki, <clears throat> ola bilməz ki, sahabələr Peyğəmbər s.ə.v-in bu namazı barəsində xəbərləri olmayıb. Yəni, İbn Ömər bunu görməyib. Amma əksinə biz gördük ki, İbn Ömər radiyallahu Digər hədisdə Peyğəmbər s.ə.v əsrdən öncə 4 ölkə sünnətini nə etmişdir? Ravayət etmişdir. Və buna cavab olaraq alimlər deyirlər ki, Asim ibn-i Damra ümmətə zidd gelməyib. Nə üçün? Çünki sahabələr içərisində elə sahabələr olub ki, onlar müəyyən məsələlər olub ki, onları bilməyiblər. Məsələn, duha namazını özünü götürək. Abu Bakırdır, Ömərdir, Osmandır, bu sahabələr duha namazının olduğunu qəbul etməyiblər. Onlar deyərdilər ki, Peyğəmbər s.ə.v-dən belə bir hədis gəlməyib duha namazı barəsində. Bu nə namazdır? Belə namaz yoxdur. Lakin Peyğəmbər s.ə.v-in səhih yolu nə qədər hədislər varid olub duha namazı barəsində? Duha namazına Peyğəmbər s.ə.v ümmətini, sahabələrini hə <coughs> həvəsləndirməsi onu qılmağa. Həmçinin Ömər radiyallahu təmin məsələsini bilmirdi. Ta ki onu bir sahabədən görüb nə edəcəksən, ondan soruşana qədər ki, sən bunu hardan öyrənmisən? Odur ki, biz peyğəmbər sallallahu əleyhi bunu bizə belə öyrədərdi. Əgər su tapmadıqda qüsl etməyi, torpaqla nə etməyi, təmin etməyi. Yəni bu cür şeylər olub sahabələr arasında. O demək deyildir ki, bir sahabə bütün İslamı nə etməli idi, bilməli idi. Ola bilər ki, o sahabə peyğəmbər sallallahu əleyhi o şeyləri rivayet etdiyi zaman çox kiçik olub. Və yaxud da döyüşlərdə olublar sahabələr, peyğəmbər sallallahu əleyhi yanında daim olmayıblar. Müəyyən məsələləri müəyyən sahabələr bilir, müəyyən sahabələr isə bilməyiblər. Ona görə də e, deməli İmam İshaq ibn Rahavəh deyir ki, gündüz nafilə namazları barəsində varid olan ən gözəl hədislərdən biri də həmin o Əli radiyallahu anhunun rəvayət etdiyi o hədisdir. <clears throat> Növbəti əsrdən sonra olan iki rükət sünnət barəsində. Demək lazımdır ki, əsr namazından sonra olan sünnət namazları barəsində olan e, mübahisələr hətta Peyğəmbər salsam sahabələrin zamanında olmuşdur. Sonra da bu imamlar arasında baş vermişdir. Bu barədə bir çox rəylər söylənilmişdir. Və deyilir ki, bu barədə olan bütün rəyləri qeyd edək. Birinci, əsr namazından sonra sünnətin qəti olaraq qılınmasını qadağan edən alimlər dəlil olaraq Peyğəmbər s.ə.v-in gün çıxan və gün batan zamanı namaz qılmasını qadağan etdiyi hədisləri gətirirlər. <clears throat> Necə ki, hədislərdə keçib ki, rəvayət edir ki, Muaviyyə radiyallahu anhu əsrdən sonra iki rükət namaz qılanlara demişdir. Siz elə bir namaz qılırsınız ki, biz Peyğəmbərin yanındaykən onun belə vaxtda namaz qıldığını görməmişik. O bunu, yəni əsrdən sonra iki rükət namaz qılmağı qadağan etmişdir. Həmçə onlar dəlil gətirirlər ki, bu da hədis Buxarı Müslimdə keçir ki, İbn Abbas deyir ki, mən və Ömər İbn Xattabla birlikdə bu namazı qılan adamları cəzalandırardıq. Yəni, əsrdən sonra iki rükət namaz qılanları nə edərdi? Cəzalandırardıq. Və onların dəlilləri budur ki, Peyğəmbər s.ə.v qadağan edib üç vaxtı namaz qılmağa, gün çıxan, gün batan və gün zənitdə olduğu zaman namaz qılmağa, ölüləri dəfn etməyi bu vaxtı nə edib? Qadağan edib. Ona görə də o vaxt namaz qılmaq olmaz. Və həmçinin dəlilləri də odur ki, İbn Abbas və Ömər radiyallahu deyir ki, biz cəzalandırardıq əsrdən sonra namaz qılanları. İkinci qrup alimlər deyirlər ki, əsr namazından sonra iki rükət namaz qılmaq olar. Yalnız əgər müəyyən üzürlü səbəblərdən zöhr namazının sünnətini qılmamısansa, o zaman bu namazı nə edə bilərsən? Qıla bilərsən. Dəlil olaraq yenə yəni də Buxar müslümdə keçən hədisdir. Qureyb radiyallahu anh deyir ki, İbn Abbas, Misvar İbn Məxrəmə və Abdurrahman İbn Əzhər e- onu deyir, yəni Kureybi Ayşənin yanına göndərib tapşırdılar ki, hamımızın adından ona e, salam söylə və sonda, ondan əsrdən sonra qılınan iki rükət namaz haqqında sorur. Deməli, Peyğəmbər s.ə.v dövründə artıq sahabələr arasında bu var idi. Ki, onlar göndərirlər Ayşənin yanına ki, bunu soruşsun. Ona de ki, bizə xəbər gəlib çatmışdır ki, sən, yəni Ayşə rəziyallahu o iki rükəti qılırsan. Lakin bizə o da məlumdur ki, Peyğəmbər sallallahu bu namazı qılmağa qadağan etmişdir. İbn Abbas demişdir ki, mən və Ömər ilə birlikdə bu namazı qılanları cəzalandırardıq. Qureyb deyir ki, mən Ayşənin yanına gəlib onu salamladım və dostlarımın mənə dediyini ona çatdırdım. Ayşə mənə dedi ki, sən Ümmü Sələmənin yanına get. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm digər zövcəsinin yanına get. Mən qayıdıb Ayşənin dediyini onlara xəbər verdim. Onlar da məni Ummu Sələmənin yanına göndərdilər və tapşırdılar ki, Ayşədən soruşduğumu ondan da soruş. Ummu Sələmənin yanına gəldim. Dedi, mən Peyğəmbər s.ə.v əsrdən sonra iki rükət namaz qılmağı qadan etdiyini eşitdim. Ummu Sələmə deyir. Sonra da onun əsr namazından sonra iki rükət namaz qıldığını gördüm. O, Mənim yanıma gəldiyi vaxt Ənsardan olan Bəni Hərəm qəbiləsinin qadınları mənim yanımda idilər. Mən kənizlərdən birini onun yanına göndərdim, tapşırdım ki, gedib onun yanına e, yanında dursun və ona desin: "Ümmü Sələmə sənə deyir: Ey Allahın elçisi, mən sənin bu iki rükət namazı qadağan etdiyini eşitmişdim. İndisi görürəm ki, sən bu iki rükəti qılırsan əsrdən sonra. Bunun səbəbi nədir?" <clears throat> Ummu Sələmə deyir ki, kənizə, əgər o əli ilə sənə işarə etsə ki, kənara çəkil və gözlə, sən kənara çəkil və gözlədir. Həmin o kəniz gəlir Peyğəmbər s.ə.v yanına, yəni Ummu Sələmənin dediyi kimi, Peyğəmbər s.ə.v əli ilə ona işarə edir, qadın çəkilir kənara və dayanır. Peyğəmbər s.ə.v namazı bitirdikdən sonra deyir, Ey Əbu Umeyyənin qızı, Ummu Sələmənin atasının adı idi məndən əsrdən sonra qıldığım iki rükət namaz barəsində soruşursan. <clears throat> Bu ona görədir ki, Abdülqeys qəbiləsinə olan bir dəstə adam mənim yanıma gəlmişdir. Və mən zöhürdən sonra qılacağım iki rükət namazıdan yayındırlardır. Yəni, zöhürdən sonra qılacağım iki rükət sünnətə mən qılmadım. Nə üçün? O qövmün cəmatı mənim yanıma gəlmişdir, ona görə. Və həmin o namazdır ki, mən indi onu əsrdən sonra nə edirəm? qılaram. Bu, ikinci qrupun dəlilidir. O kəslər ki, hansı ki, deyirlər ki, əsr namazından sonra iki rükət namaz qılmaq olar, əgər zöhrün sünnətini qılmamısansa. Üçüncü qrupun dəlilləri isə, onlar deyirlər ki, bu zöhr namazın sünnətini əsr namazından sonra qılmaq Peyğəmbərə xas olan bir şeydir. Heç bu zöhrün də sünnətini nə etmək olmaz? Qılmaq olmaz. Başqa heç kəsi bu aid deyil. Onların dəlilləri nədir? <clears throat> Onların dəlilləri də Buluq Əl-Məram kitabında İbn Həcərin Əsqalənin Buluq Əl-Məram kitabı var. Bu hədis e, Əbu Davudda, Əhməddə keçir. Eyni bu hədisdir. Yəni, biya oxuduğumuz Ümmü Sələmənin hədisidir. Sadəcə, Buxari Müslümin rəvayət etdiyi hədisdə indi sizə söyləyəcəyim hissə yoxdur. Bu hissə olmadan Buxari bunu rəvayət edir. Bu hissəni isə Abu Davud Əhməd rəvayət etmişdir. Ümmü Sələmə deyir ki, mən Peyğəmbər s.ə.vədən o iki rükət sünnət barəsində soruşdum. O deyir ki, mən də zöhr namazından sonra qılacağım o iki rükət sünnətidir, qılmamışdı. Ona görə onu nedir? Əsrdən sonra qılmağa deyib başladım, qıldım. Burada Ümmü Sələmə ondan soruşur. Ya Rasulullah, əgər biz də o hala, o vəziyyətə düşdüyümüz zaman yəni zöhrdən sonra hansısa bir səbəbi iş baş verərsə və sünnəti qılmarıqsa, onu əsrdən sonra qıla bilərkmi? Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, siz belə etməyin. Siz belə etməyin. Lakin, bir çox alimlər, e, bunların içərisində Beyhəqidir, İbn Həzmdir, Mübarək Furidir, Alban Rahimahullahdır, bu hədisi zəif hesab etmişlər. Demişlər ki, bu hissə, yəni hədisin məhz bu hissəsi, hansı ki, Buxar Muslim bunu rəvayət etməyib. Bu hissəsi zəifdir. <clears throat> Səbəbi nədir? Zəkvan adlı ravini e, Ayşədən eşitmədiyi üçün. Yəni ki, Zəkvan adlı ravi Ayşə rəziyallahu bu hədisi eşitməyib, dinləməyib. Həmçinin deyir ki, bu hədis şazdır. Yəni digər rəvayətlərə nədir? Müxalifdir. Nə üçün? Çünki əgər Buxar Müslimdən bu rəvayət gəlibsə, axır hissəsi nədir? Rəvayət olmadan, keçmədən bu hədis zikr olunmuşdur. Ona görə də alimlər deyirlər ki, bu hədis nədir? Zəif hədisdir. Bu da ə, e, üçüncü qrup alimlərin rəyidir. Deməli, e, qardaşlar, deyir ki, ən doğru və ən səhi olan görür, əsr namazından sonra, alimlərin əsr namazından sonra iki rükət sünnət namazının olması görüşüdür. Lakin, şərt odur ki, bu namaz dərhal fərz namazından sonra nə etməlidir? Qılınmalıdır. Gün batan vaxtı yox heç bir zöhrün sünnəti də deyil. Əsr namazından sonra aid olan, əsr namazına aid olan nədir? Sünnət namazıdır. O alimlər ki, hansı ki, əsrdən sonra bu iki rükətdə sünnətin olmasına icazə veriblər, onların dəlilləri nədir? Onların dəlilləri Buxar Müslümdə keçən hədisdir. Ayşə rəziyallahu deyir ki, qulaq asın, diqqət edin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz yanına aparan Allah and olsun ki, o Allaha qovuşana qədər Bu iki rükət sünnətidir, heç tərk etmədidir. Baxın, Ayşə Adamın deyir ki, Allaha and olsun ki, Peyğəmbər s.ə.v Allaha qovuşana qədər bu iki rükəti heç vaxt tərk etməmişdir. Bu namazı ayaq üstə qılmaq, onu ağır gələnə dək, qocalıq, yəni onu haqqlayana dək, uca Allaha qovuşmamışdı. Çox və o namazını, yəni əsrdən sonra qıldığı iki rükət namazı oturan yerdə qılardı. Peyğəmbər s.ə.v bu iki rükəti evdə qılardı. O, ümmətinə çətin olacağından ehtiyat etdiyi üçün bu iki rükəti məsciddə qılmazdı. Və onların işini yüngülləşdirən bir şey, bir şeydir, sevərdir Peyğəmbər s.ə.v. Yəni, Rasulullah s.ə.v. hədis Buhari müslümdə keçir. Peyğəmbər Ayşə rəziyallahu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu Allah qovuşana qədər bu rüküyəti heç vaxt tərk etməmişdir. Hətta qocaldığı vaxt çətin olduğu üçün oturaraq qılardı. Ayşə deyir ki, məsciddə deyir, heç vaxt bunu qılmazdı ki, insanlara çətin olmasın, ağırlaşdırma. Gələrdi evində nə edərdi? Əsrdən sonra bu iki rükəti qılardı, deyir. Həmçinin digər hədisdə, yenə də Buxarədə keçən hədisdə Peyğəmbər s.ə.v Ayşədən yenə rəvayət olunur ki, iki rükət namaz vardır ki, Peyğəmbər s.ə.v nə gizlində, nə də aşkarda heç vaxt onu deyir, buraxmamışdır, deyir. <clears throat> bu iki rükət sübh namazından əvvəl olan sünnət və əsrdən sonra olan nədir? İki rükət sünnət namazdır. Nə aşkarda, nə gizlində Peyğəmbər s.ə.v bu iki rükət sünnəti nə etməzdi? Heç vaxt tərk etməmişdir. Həmçinin İbn-i Mutaşir deyir ki, atamdır əsrdən sonra, əsr namazından sonra daima iki rükət namaz qılardır. Ondan bu haqda soruşduqda dedi ki, mən bu namazı heç vaxt qılmazdım. Əgər bu namazı məsruqun Yəni sahabənin qıldığını dir görməsəydindir. O isə çox etibarlı bir insandır. Lakin mən bu haqda yenə də deyir ürəyim sakit dayanmadı, getdim Ayşədən soruşdum deyir. O dedi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sübh namazında öncə olan 2 rükəti və əsrdən sonra olan 2 rükəti heç vaxt tərk etməzdir. İbn Əbi Şeybə Şeyx Albani rahimehullah isə səhih silsilədə hədisin səhih olduğunu qeyd etmişdir. O alimlər ki, Əsr namazından sonra olan sünnəti qadağan edirlər ki, indi diqqətlə qulaq asın. O birinci alimlər ki, hansı ki, əsrdən sonra qılınan sünnəti qadağan edirlər və deyirlər ki, gün batan, gün çıxan vaxtı Peyğəmbər əsasən qadağan edir. Onlara cavab olaraq, icazə verilən iki rükət sünnəti qılmağa icazə verən alimlər deyirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v-in qadağanı o qadağan vaxtına aiddir. Məgər əsrdən sonra dərhal gün batır, Yox. Dərhal gün batmır. Məgər sübhdən sonra dərhal gün batır? Yox. Müəyyən vaxt var. Əgər bu günləri e, əsr namazı saat 5-də girirsə, məğrib namazı 8-in yarısı girirsə, gün əl namazı batmağa başlayır 7-dən, 8-ə işləmişdən. Amma əsrdən sonra gör nə qədər vaxt var. Ona görə də o alimlər qeyd edirlər və deyirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v-in bu qadağanı bu qadağanı o gün batan vaxta aiddir. Qadağan edən alimlər deyirlər ki, qadağa icazədən daha üstündür. Bu fikri, fikri qaydadır. Əgər bir məsələdə qadağa gəlibsə, o daha üstündür. Nəinki icazə verən hədislərdən. Məsələn, ayaq üstə su içmək barəsində hədislər var. Əli Racalan deyir, içdi və dedi ki, mən görmüşəm bunu Peyğəmbər salsan belə içərdi ayaq üstə. Lakin qadağan edən nədir? hədislər gəlib şiddətli ki, Peyğəmbər s.ə.v ayaq üstü içməyi, həmçin yeməyi qadağan edib. Ona görə də belə bir şey olduğu zaman o qadağanı götürmək nədir? Daha üstündür. Bu belədir. Lakin burada olan qadağa məhz o gün batan vaxta aiddir. O bütün əsrdən sonraki vaxta aid deyil. Ona görə də <clears throat> baxın. Dəlil olaraq İbn Ömərdən Səhih Buxarıda gələn hədisi gətirirlər. Əgər günəşin bir hissəsi üfüqdə görünərsə, namazı təxirə salın ta ki gün çıxana qədər. Əgər günəşin bir hissəsi üfüqdə batmağa meyl edərsə, namazı o vaxtdır təxirə salın ta ki günəş nədir? Tam batana qədər. Yəni o hissə ki, hansısa gün başlayır batmağa, o vaxtı biz sizinlə razı ki, o vaxtı nədir? Namaz qılmaq qadağandır, olmaz. Lakin əsr namazından sonra dərhal durub iki rükət namaz qılmağa Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəti ilə nədir? <clears throat> Varid olmuşdur. Həmçinin İbn Ömər deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v demişdir, günəşin qövsü üfüqdə göründüyü zaman o bir nizə hündürlüyünə qalxana dəyə namazı deyir, təxirə salın. Həmçinin, həmçinin günəşin qövsü deyir, batdığı zaman o, o gözdən itənə də namazı deyir, <clears throat> təxirə salın. Bu da hədis Buxar müslümdə keçməkdədir. Həmçinin Əli radiyallahu gəlib, Əli radiyallahu gələn hədis isə ə, e, demək əsərdir. Ə, e, Əbu Davudda, Nəhsaidə, Əhməddə keçib və Şeyh Alban səhi deyib. Deyir ki, Peyğəmbər sazım həqiqətən də qadağan etdiyi, o əsrdən sonra olan iki rükəti qadağan etdiyi vaxt, deyir ki, o vaxtda aiddir ki, hansı ki, artıq deyir, günəş deyir, batmağa deyir, meylədir o vaxtı dirqılmağı nə idi? Peyğəmbər s.ə.v qadağan etmişdir. Ona görə də əsrdən sonra qılınan iki rükəti icazə verən alimlər deyirlər ki, bu qadağa yalnız günəşin batdığı zamana aiddir. <coughs> Həmçinin Bilaldan gəlib əsər ki, İbn Həzm qeyd edib bunda, Şeyx Alman səhih silsilədə səhih olduğunu qeyd edib, Bilal radiyallahu deyir ki, namazın qadağa olunması yalnız günəşin batdığı ana aiddir. Ondan başqa vaxtlara aid deyilir. <clears throat> Deyir ki, bu, bu namazı, yəni əsrdən sonra olan iki rükəti həmçinin Əli Raziyalan da qılardı. Yəni, bir çox sahabələrin adlarını inşallah biz axırda qeyd edəcəyik hansı sahabələr əsrdən sonra iki rükət olan namazı qılardılar. Necə ki, e, İbn Ömərin əsər, əsərdən, <clears throat> əsrdən sonra namaz qılanlara cəzalandırması məsələsini gəldikdə isə, necə ki, Buxardı keçən hədisdə İbn Abbas Həmçinin e, Ömər radiyallahu hər ikisi də əsirdən sonra namaz qanları nə edərdilər? Cəzalandırardılar. Buna cavab nədir? Buna cavab deyilir ki, e, deməli, e, Şureyhin oğlu bir gün Ayşədən soruşur. Peyğəmbər s.ə.v necə namaz qılardı? Onu mənə öyrət. Ayşə deyir ki, Peyğəmbərin iki rükət əsr namazından sonraki sünnəti barəsində söz açdıqda yəni Ayşə başlayır Peyğəmbər s.ə.v namazı barəsində ona xəbər verməyə və əsrdən sonra ilan iki rükət istəyir. Və bu zaman Şüreyh deyir ki, bəs Ömər bunu axı qadan edib və bu namazı qılanları döyərdi axı. Ayşə də deyir ki, Ömər özü bu iki rükəti qılardı, qılırdı. Və bilirdi ki, bu rükə, iki rükət Peyğəmbər s.ə.v də qılıb. Peyğəmbər s.ə.v varı-varı da olub. Lakin sənin xalqın daha çox dinə bağlı olduqları üçündür. Onlardır zöhr namazını qıldıqdan sonra ta əsrə kimi <clears throat> nafilə qılırlar. Əsr namazından sonra ta məğribə kimidir nafilə qıldıqları üçündür. Ömərdir onlara bunu qadağa edəlidir. Ki onlar artıq başlayırlar əsrdən sonra məğribə kimi namaz qılmaq və qadağan olan vaxtları da qılırdılardır. Ona görə də deyir ki, Ömər Racan Anhu deyir, onlara bunu qadağan edir və vurardı və ayış edir ki, o düz edərlidir. Səhi silsilədə Alban Səhi deyib bu hadisə. Həmcə rəvayət edir ki, bir gün Ömər <clears throat> xəlifəliyi zamanı Sad ibn Xalid Əl-Cuhani Ənsaridə iki rükət əsrdən sonra namaz qıldığını görür. Ömər ona yaxınlaşaraq əlindəki qamçı ilə onu vurur. Səid ibn Xalid namazı tərk eləmir, yəni namazı qılır. Namazı bitirdikdən sonra Ömərə deyir ki, vur ey Ömər, möminlərin əmri. Lakin mən heç bir zaman <clears throat> bu namazı deyir, tərk etməyəcəmdir. Bunu peyğəmbər ə, e, peyğəmbər də qıldığını gördüyüm üçündür. Yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi bunu gördüyüm üçün <coughs> sən məni vursan da belə mən bunu tərk etməyəcəm. Ömər onun yanına oturaraq ona deyir: "Ey Zeyd" deyir. "Vallahi ki mən insanların gün batana, yəni hava qaralana qədər qılacaqlarından qorxmasaydım, mən bunlara görə onu vurmazdım" deyir. Bunları vurmazdım deyir. <coughs> Bu hədisdə Əhməd Təbərani Heysəmidə, Məcmu Zavadda və s. də e, keçməkdədir. Deməli, Ömərin qadağan etməsi buna aid idi. Qorxurdu ki, insanlar qadağan olunan vaxtlarla nə etsinlər? Allah Subhanahu taalaya ibadət etsinlər. <clears throat> Həmçinin Əbu Ayyub Əl-Ənsari deyir ki, həmişə bu iki rükəti qılardı. Ömərin xəlifəliyi zamanı bu iki rükəti tərk edir, qılmır, çünki o buna görə cəzalandırardı. Lakin Ömərin xəlifəliyindən sonra yenə də Əbu Ayyub Əl-Ənsari Bu namaza yenə davam edir. Hətta gəlib ki, Tavusun oğlu deyir ki, mənim atam da <clears throat> bu namazı heç vaxt tərk etməmişdi. Abdurazaq Müsənnəf əsərində Şeyx Alban isə bu hədisə səhiy etmişdir. Deməli, sahabələrdən hansı ki, bu hədisin səhiy olduğunu qeyd edib və bu hədisə əməl ediblər, Ayşə Racananı, Əli, Əli Racanan, Əbu Darda, İbn Ömər, Abdullah ibn Zübeyir, Əbu Ayyub Əl-Ənsarı, Zeyd ibn Xalid, Əbu Burda, <clears throat> tabinlərdən Sad ibn Museyb, Həmməd ibn Səlim, Amr ibn Meymun, Əbu Vail və s. bu hədisin <clears throat> və əsrdən sonra iki rükət sünnətin olmasını nə ediblər? E, əməl ediblər və yerinə yetiriblər. Bunu da insanların da bunu etməsi üçün nə ediblər? <clears throat> Çalışıblar və səy göstəriblər. Bu qədər, qardaşlar, yəni ki, inşallah, yəni bu qısa e, risalə də olsa, bu qısa risalə də olsa, yəni ki, çalışdım ki, Allahın izni ilə bu məsələni daha ətraflı izah edim. <clears throat> nə qədər bacarımsa, nə qədər alımlısa, onu Allah bilir. Lakin bir şeyi yadınızda saxlayın ki, Peyğəmbər s.ə.v hədisində buyurur ki, əgər kim deyir, e, deməli, e, Peyğəmbər s.ə.v kim mənim bir sünnətimi insanlar onu öldürdükdən sonra, yəni unutduqlarından sonra, yadlarından çıxardıqlarından sonra ona bir həyat verərsə, Onadır əməl edənlərin savabından heç bir şey əskilmədən o savabdan ona da gələcəkdir. Həmçin Peyğəmbər s.ə.v buyurur, kimdir bir bidət ortaya çıxararsa və bunu insanlar arasında əməl etməyə yönəldərsə, insanlara bu bidəti insanlar arasında yayarsa, kim bu bidətə əməl edəcəksə, onların günahından heç bir əhsilmə, heç bir şey əskilmədən o insana da nə edəcəkdir? Yüklənəcəkdir bütün günahlar. Ona görə də <clears throat> Rasulullah s.ə.v-in belə bir sünnətlərini insanlar arasında yaymaq və onları yaşatmaq lazımdır ki, insanlar bunları oxuyub, öyrənib, əməl etsinlər. Elə sünnətlər var ki, vallahi unudulub, yaddan çıxıb gedib. Çalışmaq lazımdır ki, insanlara Peyğəmbər s.ə.v-in bu sünnətini nə etməyi çatdırmaq. <coughs> İnşallah mənim bacardığım da bu qədər oldu. Allah subhanətə dua edirəm ki, <coughs> Allah-u Teala bizləri Rasulullah sallallahu əleyhi sünnəsinə sımsıxı sarılan qullarına etsin. Dua edirəm ki, Allah Taala bizdən hər bir fitnədən, onun əhlindən qorusun. Amin. Və bizləri yalnız müsəlman olduğumuz halda bu dünyadan köçürsün inşallah. Subhanəkə Allahumma və bihamdik, əşhədən la ilahə əntə, əstəğfiruka və etûbu ilayk.